Ništa, kod nas kad sam ja bio Dečani, kad sam čuo Dečane, to mi je hvala. Da. Od njihove strane, od Srpske crkve, što si jedini živi svjedok, to sam ja, koji sam očuvao Dečane za vrijeme rata. Da, spasio Dečane. Nas sedmorica smo ostali, kad ih je 250 pobjeglo. Pričali ste mi tu stvar. Jes. E, to mi se vraća od Srpske crkve zahvalnost. Ali to je to im ne bi trebalo da, da rade jer, jer ima ljudi pametni. Za neupućene ljude raščinjenje što oni to navode nešto bi značilo, u stvari da. značilo za neupućene koji se mogu kolebati, znate, ali za upućene ljude koji znaju da, da to raščinjenje ne postoji. Dakle, u crkvi kao takvo, to su samo disciplinske mjere koje su Vizantici mhm. uveli da. da bi spriječili sve ono što se kod njih radilo i zato je to, pošto Srpska crkva u svemu kopira Naravno, vizantinsko ustrojstvo crkveno, da, Ali tim prije što njihovi ti učenici ili vaspitanici, oni su e, završavali svoje e, teologije u da, da. Latini. Kod njih i tako su naučili. A to ne, ne postoji... Grška škola. Grška škola. Ali imajte u vidu da apsolutno ne postoji savršeno raščinjenje. A što postoji? U nijednoj crkvi, osim u Grčkoj i u Srpskoj, ne raščinjavaju se. Da. Što su učinjeli ovi sada svim taj akt. To je bilo pod pritiskom, mm -hmm. velikim pritiskom Rista Radovića, zvanog Amfilohija, da. preko dobrog, jadnog patrijarha i slabačkog patrijarha Pavla, slabačkog koji je samo figura, ja. koji je samo figura, dočin Risto Radović se nameće silom da ga potisne i prije vremena, da mu ne dozvoli. Sad ima tamo i drugi, druga garnitura. To vam je Risto Radović, Bulović, Irinej. I treći vladnika Hercegovački, da, Atanas. Atanas Atanasijević. Ima ih još, ali oni su negrlati i oni su ga okružili i ne daju mu apsolutno e, šaga, kako kažu Rusi, ne daju mu moći. Maha, da? Maha da se on otrese od toga. On nije fizički jak da se odrese, on je duhovno jak. Ja ga zato i volim i poštovan moj bivši profesor i meni je čast da je on bio moj profesor, ali on tri velike osobine posjeduje molitvenik i isposnik veliki isposnik i veliki je molitvenik. A ostalo je zapu, e, zapustio. On je zapustio administraciju koju je njima to dao da... Ja imam fotokopiju Rista Radovića, zvanog Amfilohija, gdje on mene napada u najružijem, naravno, ovaj, e, pogledu žali se Pavlu na mene i Pavle sprovodi to mome mitropolitu, mm -hmm. Teodosiju. I zahtijeva to što Amfilohije od njega zahtijeva. To i, I tu je legla stvar. Kod mnogih crkva su nam ovakvi kao Risto Radovi zatvorili vrata. Neće niko, znate, da se ne daj Bože, zamjeri Srpskoj crkvi. Ili još gore Ruskoj crkvi. Ili još gore Ruskoj crkvi, koja je eh, opet veća, ali mi smo na dobrom putu. Mi moramo biti mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Ali vas mnogo molim, ne podležite, ja vidim ih, ne podležite vi nikakvim apsolutno eh, kako se to kaže, Pro, provokacijama, pravilno rečeno, ni sa čije strane. Znate šta, među svetijima ima riječi, da se nakaže naša izreka. Mi možemo i, da pogriješimo, mi nijesmo sveci i možemo pogriješiti, ali sve u svemu nama ideja treba da bude jasna, gdje smo i što ćemo napada bit na sve, a i prepada. Znate li vi da e, na mene najviše to vi čitate i ništa, ništa ja to tamo imam, tamo se prenijelo. Jer tamo je polje borbi isto. Ovamo je lako. Ovamo imamo mi e, sve, e, svoje. Mi smo svi ovde svoji. Ali tamo je teško jer tamo su uspjeli da posiju mržnju među našim, nažalost našim, ja kažem, isto su naši, pa bilo kako da bilo, crnogorci koji su se podijeli, podvojili smo se. Oni su Srbi iz Crne Gore i neka im bude tako. A mi smo crnogorci iz Crne Gore i neka nam bude tako. <laughs> neka nam bude, bude tako. Žalosna je pojava što se ti naši ja do, kako da kažem, e, naša brat, ja do braća neka, služe veoma jednom intrigom i spletkom, veoma nedoličnom za takvu stvar. Ne po prvi put, ja, da, sigurno. Da, da smo mi dobili i upetljaju stvari, znate kakve vrste, Da, da, naša strana je dobila grdne pare za sve ovo od Vatikana, <laughs> ne znam šta. Da, da. Kamo sreće da nama Vatikano će da da malo para. Ja vam kažem, mi svi mi, skupa mi ne bi odbili jamicu. Bilo bi nam dobro došlo. Ali nije, nije Boga mi ni, ni jednog prebijenog centa. Znamo mi to dobro. Ja. mi to dobro. E, I to je i kod nas tamo i to Srpska crkva <clears throat> sve svojim pipcima i kanalima sprovodi. Imate u vidu da sam ja tamo ugrožen fizički, to da znate, s da. njihove strane, ja ja, nikoga nemam pored sebe, idem slobodno, ja sam slobodan <laughs> građanin. Nikoga, niko ne treba da me prati tamo, ali Šta vi znate šta je, koji, kako? Provokacije telefonom. Jer oni, a provokacije telefonom to ne pitajte. To ne pitajte, ko, kakve su takve, znate šta je, da, da ne mogu vam govoriti takve bezobrazne parole i to sve to. Ništa to mene ne puni. Ja sam sav srećan, evo kako je, vi ste mene prihvatili <laughs> i ovaj, izabrali tako za duhovnog svoga starešinu onoga dana i to ja poštujem. I mi iza toga stojimo i to znamo. I vi isto toga stojite i hvala vam i stojite. I molim vas, između sebe budite. Ja sam mnogo molio da među nama ne uspiju da, da unesu zabunu i da među nama ne uspiju da uđe crv među nama koji bi nas iz, iznutra razjedao. Ovo je svetinja što se kaže na svetinjama što smo mi preduzeli.